Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվան նորությունների մասին համարոտ։ Իրավիճակը առաջնագծում ԼՂ նախագահի եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման առնչվող հարցեր։ Արցախի ժողովրդավարություն խմբակցության անդամները հանդիպել են ԼՂՀ վարչապետի հետ։ Արցախի մամուլի ձայնը պետք է հասանելի լինի արտասահմանյան ընթերցողին։ Խորվաթիան աչակցում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ջանքերին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ընդունել է լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի ներկայացուցիչներին։ Երևանի Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը կայացել են Հայաստանի Հանրապետության տղամարդկանց առաջնության մեկնարկային տուրի պարտիաները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Հոկտեմբերի 24-ի լույս 25-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 25 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 250 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 24-ին ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Պիեր Անդրիոյին, Ջեյմս Օրլիկին, ԵԱՀԿ գործողնախագահի ազնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպաշիկին եւ նրանց ուղեկցող պաշտոնյաներին։ Հանդիպանը քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ վերջին զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր ապակառուցողական դիրքորոշմանը, խախտելով զինադադարի ռեժիմը եւ չհրաժարվելով հայատյաց քաղաքականությունից։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է զինադադարի ռեժիմի պահպանմանն ու խախտումների վերհանմանն ուղղված մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտությունը, այն համարելով խաղաղ գործընթացի առանցքային բաղադրամասերից մեկը։ մեկ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել ֆրանսիացի պաշտոնաթող համանախագահ Պիեր Անդրիոյին ազնիվ ու արդյունավետ աշխատանքի համար, նրան մաղթելով հաջողություններ կյանքում եւ հետագա աշխատանքում։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը նշել է, որ ԼՂՀ նախագահի հետ հանդիպմանը նոր առաջարկներ չեն քննարկվել Предложения лежат на столе, они обсуждаются. Мы разговаривали на эту тему в Баку, было очень подробное обсуждение. Здесь мы говорили в целом о военной ситуации. Մեր առաջարկությունները նոր չեն, դրանք սեղանին են եւ շարունակվում են քննարկվել։ Այս թեմայով խոսել ենք Բաքվում, շատ մանրամասն քննարկում է եղել։ Ստեփանակերտում խոսել ենք տիրող իրավիճակի եւ ռազմական իրադրության մասին։ Բակո Սահակյանը ներկայացրել է տեղի ունեցած եւ սպասվող փոփոխությունները, ասել է Պոպովը եւ հավելել, որ Արցախի նախագահի հետ քննարկել են հակամարտության խաղաղ կարգավորման թեման։ ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահը ի պատասխան ադրբեջանական զինուժի կողմից շփման գծում օրերս ձեռնարկված դիվերսիոն գործողության եւ տարբեր զինատեսակներից կատարվող խախտումների վերաբերյալ մեկնաբանությանը նշել է, որ պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ այդ հարցերը կքննարկեն նրա հետ։ Խոսելով շփման գծում ՀՀԿ դիտորդների թվի ավելացման մասին Պոպովը նշել է, որ հարցը այս պահին դեռևս մշակվում է։ Անդրադառնալով հոկտեմբերի 14-ին Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարությանը, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում Թուրքիան կարող է դրական դեր ունենալ, Պոպովը մասնավորապես նշել է. Կարծում եմ Լավրովը նկատի է ունեցել 2009 թվականին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև կնքված արձանագրությունները, որոնց վավերացման եւ փակ սահմանների վերաբացման արդյունքում կարող են դրական ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում։ Я не обладаю сейчас полной информацией. У нас планируется встреча с военными. Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հոկտեմբերի 24-ին տեղի է ունեցել Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ժողովրդավարություն խմբակցության անդամների հանդիպումը ԼՂՀ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Հանդիպմանը վարչապետը ներկայացրել է գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի մշակման հիմնական սկզբունքներն ու ուղղությունները։ ու Տնտեսության զարգացման մեջ գյուղատնտեսության ոլորտին հատուկ ուշադրություն դարձնելու պատճառը Արայիկ Հարությունյանը պայմանավորել է երկրում այդ ոլորտի հերանեկարային զարգացման մեծ նախադրյալների արկայությամբ։ Վարչապետը նաև նշել է, որ ցայսօր գյուղատնտեսության բնագավառում կատարված ծրագրերը եղել են փորձեր, ինչի արդյունքում վեր են հանվել ոլորտի առավելություններն ու թերությունները։ Իսկ այժմ ճշգրտված ռազմավարություն ընտրելու եւ կոնկրետ ուղղություններով հստակ զարգացում ապահովելու պահն է։ Հանդիպման ավարտին տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակում, որի ընթացքում խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը եւ խմբակցության մյուս անդամները առաջադրել են հարցեր ու հանդես եկել առաջարկություններով։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել շարունակել քննարկումները այդ եւ ուրիշ հրատապ թեմաների շուրջ։ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հրավերով Արցախում է բլոգեր Armenian Publishing ընկերության տնօրեն Արմեն Հայրյանը։ Երեք բլոգերը հանդիպել է տեղի լրագրողների հետ եւ քննարկել լրագրության ոլորտից տարբեր հարցեր։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Փորձի փոխանակում Արցախի լրագրողների հետ վերապատրաստում Արմեն Հայրյանը մանրամասնում է դասընթացների թեման։ Ինչպես լրագրողը պետք է մատուցի լուրը, որ เป զի այն հասանելի լինի լայն ընթերցողի շրջանի համար։ Երկրորդ մարտահրավերը դա այն է, թե այդ լուրը ինչպես հասցնել լայն ընթերցողի։ Լինի դա Արցախում, Հայաստանում, թե արտասահմանում։ Չէ որ մենք ուզում ենք որպես այդ լուրը հասնի շատ լայն ընթերցողի հայերենով կամ օտար լեզվով, որպիսի իրենց միտքը շարժի, որպիսի նրանք տեղեկանան մեր տեսակետների հետ, որպիսի լուրերը ստանան մեզանից եւ ամբողջ նպատակը դա է, թե այսօր 21-րդ դարում արևմուտքում ինչ տեխնոլոգիաներ կան, որով որ լուրը հասցվում է լայն ընթերցողի։ Այսօր մեդիադաշտում մրցակցությունն օր-օրի ավելանում է։ Ամեն մեկն ուզում է իր լուրն հնարավորինս օպերատիվ մատուցել ենք այդ միջոցների մասը, դրանք հիմնականում կապված են որոնման համակարգերի հետ, ասենք Google, Yahoo, Yandex, Bing, նրանց լրատվական հավելվածների հետ, որովհետև այդ ողնողական համակարգերն ունեն լրատվական հավելվածներ, պետք է տեղեկացվի այդ ամեն ինչի մասին։ Խոսելով Արցախի լրատվական դաշտի մասին, Արմեն Հայրյանը նշեց, որ դեռ շատ անելիքներ կան, որ เป զի Արցախի մամուլի ձայնը հասնի ոչ միայն Սփյուռքահայ, այլ նաև արտասահմանյան ընթերցողներին։ Արցախի իմ հայրենիքն է եւ շատ սրտացավ եմ այս ամեն ինչի հանդեպ, բայց այդ դու հանդերձ ես պետք է ասեմ, որ Ամերիկ շատ կա։ Մենք շատ գործ ունենք անելու։ Հավելենք, որ Արմեն Հայրյանն առաջին անգամ չի Արցախում համոզված է, որ իր այս այցը եւս կունենա շարունակություն։ Ես այստեղ արդեն 4-րդ 5-րդ անգամ։ Այդ ուղղությամբ նաև նմանատիպ ուղղություններով, այո, հիմնականում հուսով եմ, որ այո, իհարկե, ամենակս գործ ունենք անելու։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 24-ին ընդունել է Հայաստանում եւ Արցախում հոկտեմբերի 20-ից 24-ը անցկացված հայոց պետականությունը միասնության առանցք խորագրով լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի ներկայացուցիչներին։ Հանրապետության նախագահը ողջունել է Մայր հայրենիքում արդեն 8-րդ անգամ անցկացվող համաժողովը, որը նվիրված է հայկական երկու հանրապետությունների 25-րդ տարեդարձներին։ Նշելով, որ լրագրության մեջ երբեք հնարավոր չէ հաջողության հասնել փոքր ստերը ավելի մեծ ստով հերքելու կամ անօրինականությամբ օրինականություն հաստատելու փորձերով, հանրապետության նախագահը ընդգծել է, որ որքան սուր լինի գրիչը ճշմարտությունը ներկայացնելիս, այնքան այն օգտակար կլինի եւ չի վնասի Իսկ նույն այդ գրիչը լրագրողական կարողությունները լրատվամիջոցների ազդեցությունը անզգույշ օգտագործելու դեպքում կարող է մեծ խնդիրներ առաջացնել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում հոկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցել պետական այցով Հայաստանում գտնվող Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտի արխայազն եւ մեծ վարպետ Ֆրա Մեթյու Ֆեստինգի եւ նրա գլխավորած պատվիրակության դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որին հաջորդել է Հայաստանի նախագահի եւ մեծ վարպետի հանդիպումը on-line բացկազմով երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ հայ ժողովրդի պատմության մեջ մեծ ողբերգություններ են եղել։ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ավարտին ասել է Ֆրա Մեթյու Ֆեստինգը. Նրա խոսքով շատ քիչ ազգեր ունեն սեփական աղբյուրները ունեցող պատմություն իմ պարտականությունն ու առաջնայնությունը Օսմանյան կայսրությունում 1915-1923 թվականներին ցեղասպանությանը զոհ գնացած հայերի հուշահամալիր այցելելն է։ Այն ցուցադրում է, որ նման իրադարձությունները երբեք չպետք է կրկնվեն։ Ընդգծել է Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտի արխայազնը եւ մեծ վարպետը։ Ալբրեխտ ֆոն Բեզելագերին ընդունել է նաեւ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հանդիպմանը Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարարը ներկայացրել է ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքները, միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ միջազգային մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումները, որոնք հետ գցեցին խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացը։ Էդվարդ Ալբանդյանը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղակարգավորման գործընթացում առաջընթացի ապահովման համար համապատասխան պայմանների ստեղծման ուղղված Հայաստանի եւ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների համատեղ ջանքերին։ Իսրայելահայեր թերթի գլխավոր խմբագիր Արտյոմ Չեռնամորյանի խոսքով թերթը Իսրայելի միակ արեմտահայերեն հրապարակվող օրգանն է, որը լույս է տեսնում յուրաքանչյուր ամիս։ Իսրայելում ստեղծված են հայկական հասարակական կազմակերպություններ, ձևավորված հայկական համայնք կա։ Անհրաժեշտ է ունենալ նաև հայկական թերթ եւ ունեցանք։ Մենք թերթում հիմնականում շեշտը դնում ենք Իսրայելի հայկական համայնքի գաղթօջախի եւ երկրում կատարվող իրադարձությունների վրա։ Մեր նպատակը Իսրայելի հայկական համայնքը ոչ աշխարհին ներկայացնելն է։ Մեր կապը Արցախի ու Հայաստանի հետ շատ ամուր է, սակայն տեղեկատվական դաշտի առումով չկա մեծ համագործակցություն։ Ցավոք սերտի մենք տեղի լրատվամիջոցների հետ կապված չենք, Ճիշտ է, ունենք որոշ կայքեջեր, որոնք ներկայացնում են Արցախում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, սակայն դրանք շատ սահմանափակ են, ասել է Իսրալահայեր թերթի գլխավոր խմբագիրը։ Հայրենադարձությունը կարկախոս չէ միայն, այն պետք է իրականացնել գործնական միջոցներով, ներգաղթը կյանքի կոչելով նաև մամուլի միջոցով։ Այս մասին ասել է Բեյրութի Լիբանան Զարթոնք օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Սևակ Հակոբյանը։ Նրա կարծիքով կարելի է Սփյուռքի ողջ թերթերը խմբագրել Հայաստանում եւ Արցախում, այնուհետեւ դրանք ուղարկել գախտօջախներ տպագրելու համար։ Խոսելով Լիբանանի հայ համայնքի մասին Սևակ Հակոբյանը տեղեկացրել է, որ գաղթօջախը բաղկացած է շուրջ 50-ից 60 հազար հայերից։ Նշենք, որ օրաթերթը լույս է տեսնում շաբաթը 6 անգամ։ Դրեզդենի սիմֆոնիկ նվագախումբը նոյեմբերի 13-ին Բերլինում կներկայացնի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված աղետ ծրագիրը։ Համերգին հրավիրված է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Հրավիրալների շարքում է նաև Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Ելդրեմը, արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն եւ մշակույթի նախարար Նաբի Ավջն։ Աղետ ծրագրում կհնչեն Զեյնետ Գեդիզի Օղլուի, Թուրքիա, Վաչե Սարաֆյանի Հայաստան եւ Հելմուտ Օհրինգի Գերմանիա ստեղծագործությունները։ Մարզասերների համար Երևանում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մարզադահլիճում անց է կացվել տղամարդկանց վոլեյբոլի 2016 թվականի Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն խմբի առաջնության եզրափակիչ երկրորդ փուլը։ ԼՂՀ վոլեյբոլի հավաքական թիմը մրցապայքարի արդյունքում գրավել է երկրորդ պատվավոր տեղը։ Երևանում անցկացվել նաև տղամարդկանց հանդբոլի առաջնություն։ Արցախի հավաքականը զբաղեցրել է երրորդ մրցանակային տեղը եւ ապարգևատրվել մեդալով ու պատվոգրով։ Նոյեմբերի 11-ին ժամը 21-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կկայանա աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Չեռնոգորիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Հայաստանի ազգային հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը հրապարակել է Հայաստանի ազգային հավաքականի արտերկրում հանդես եկող ֆուտբոլիստների անունները, որոնք ստացել են նախապատրաստական հավաքին մասնակցելու հրավեր։ Երևանի Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը կայացել են Հայաստանի Հանրապետության տղամարդկանց առաջնության մեկնարկային տուրի պարտիանները։ Այս տուրում միակ մեկ զույգ է պարտիան ավարտել ոչ ոքի արդյունքով։ Մինչև 16 տարեկանների աշխարհի չեմպիոն Հայկ Մարտիրոսյանը միավորը կիսել է Արմենակ Եղիազարյանի հետ։ Հաղթանակ են տոնել Արամ Հակոբյանը, Հովիկ Հայրապետյանը, Դավիթ Քալաշյանը, Դավիթ Շահինյանը, Տիգրան Հարությունյանը, Մանուել Պետրոսյանը։ Առաջինից երրորդ տեղեր զբաղեցրած շախմատիստները իրավունք կստանան մասնակցելու Հայաստանի տղամարդկանց առաջնության բարձրագույն խմբի մրցաշարին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հնարապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ թաց ձյան տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն։